يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ewe nabii waambie wake zako ikiwa mnataka maisha ya dunia na pambo lake basi nitakupeni kitoka nyumba na kukuacheni mwachano mzuri wa in kuntun turidna Allah wa rasulahu wad-dara al-akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkun ajran 'azima na ikiwa mnamtaka Mwenyezi Mungu na mtume wake na nyumba ya akhirah basi Mwenyezi Mungu amewaandalia wafanya mema miongoni mwenu malipo makubwa. Ya nisa an-nabiy man yati minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhab adhabu wa kana dhalika 'ala Allah yasira, enyi wake wa nabii Atakayefanya uchafu dhahiri miongoni mwenu atazidishiwa adhabu mara mbili. Na hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما Na miongoni mwenu atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake na akatenda mema, tutampa malipo yake mara mbili na tutamwandalia riziki ya ukarimu. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا Enyi واكي ونبي نيني سكما si kama yeyote katika wanawake wengine Kama mnamcha Mungu, basi msiregeze sauti zenu, akaingia tamaa mwenye maradhi katika moyo wake. Nasemeni maneno mema. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً Na kaeni majumbani mwenu wala msijishaue kwa majishauo ya kijahilia ya kizamani. Na shikeni sala na toeni zaka na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hakika Mwenyezi Mungu anataka kukuondoleeni uchafu enyi watu wa nyumba ya mtume na kukusafisheni barabara. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira, na kumbukeni yasomwayo majumbani mwenu katika aya za Mwenyezi Mungu na hikma. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa mambo ya siri na mwenye habari. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ewe nabii waambie wake zako kwa kuwanasihi ikiwa mnataka maisha ya duniani na starehe zake basi jongeni itakupeni cha kupunguza upweke wa talaka itakuwa ni tunza yenu na itakupeni talaka isiyo na uovu ndani yake. Na ikiwa mna mnahiari mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake na neema za nyumba ya akhera na mnaridhi maisha magumu mlionayo hivi sasa, basi hakika Mwenyezi Mungu amewaandalia mfano wenu nyinyi miongoni mwa wanawake waliowema kwa vitendo vyao, ujira ambao haukadiriki. Enyi wake wa nabii, miongoni mwenu mwenye kufanya makosa yaliyodhahiri baya wake, basi juu ya adhabu yake zinaongezwa adhabu mbili, iliwe adhabu tatu kwa kulinganisha na mwenziwe, na kuongeza huko kwa Mwenyezi Mungu ni kwepesi. Na katika nyinyi mwenye kudumu juu ya kumnyenyekea Mwenyezi Mungu na mtume wake, na akatenda mema, Mwenyezi Mungu atampa ujira mara mbili. Na tumemwandalia kwa akhera riziki ya kipimo kizuri. Enyi wake wa mtume, Nyinyi si kama wanawake wengine kwa fadhila na utukufu kama mnataka ucha Mungu. Basi msizungumze kwa maneno ya kurejeza sauti hata mbaya na uharibifu katika moyo wake akenge tamaa. Kusema kwenu kuwe kama kawaida sio kujitia. Na kaeni nyumbani kwenu wala msitoke ila kwa haja wala msidhihirishe uzuri wenu na mapambo yenu kwa wanaume pale mnapotoka kama walivyokuwa wakifanya watu wa ujahili wa zamani. Natimizeni swala kwa ukamilifu na toeni zaka na fuateni amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hakika Mwenyezi Mungu anataka kwa yote anayokuamrisheni na kukatazeni mpate utukufu na heshima ili muondokewe na madhambi na maasi. Enyi ahlil bait nabii, watu wa nyumba ya nabii, na kusafisheni kwa usafi usiyokuwa na shaka na hifadhini yanayosomwa katika nyumba zenu ya Qur'ani aliyoteremsha Mwenyezi Mungu na hikima zilizo sawa za mtume Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua mambo yaliyozama ndani kabisa na ya hakika yake. Basi tahadharini na kwenda kinyume naye na kumwasi mtume wake.